Mula ora sak kepenakmu dhewe. Peranatan telung perkara ora mlebu kabeh. Umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu. utekmu wis ora wis ora nyandak. Kowe diwenehi ilmu apa-apa ming plola-plola ora dong. Ngono. Kowe siji angka loro, kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turune para piyayi kuwi kudu duweni nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe. Nek ming wong loro saudara terus sarupan kaya kowe iki sing arep tanggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Kudu duwe dhuwit. Ha? Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingi, ingai Piye piye piye piye. Ha? gede-gedene kowe meng utang mrana mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk kowe mati ngenes. Padha lanange durna. Penyakit kowe. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngias karo Bagong dume bagong wong kere gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Hm? Kok napa cangkemmu kowe? Beblesanan. Ora wangun dikopat tulajan kowe, penyakit kowe. wong golenganmu kuwi aja disawang perkara ora duwe duit karo wong kere karo wong piyayi wong kere ki yo duwe hak golenganmu asu eh. penyakit eh. lara munggon aku wani karo kowe eh. ajar penyakit to setan rata tanah hmm? ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo jangi sisan kowe. Tanggep kowe jurna kowe. Penyakit ben. Ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ha iso cekel polisi aku nak carane. Oh, bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasah lole lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Ukur bagong Saiki ora dadi wong goblok meneh. Lah ning sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh kuwi. Apa kon pinter terus atene ora gayeng? Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Ha nggih. Niki manut karo sutradara. duduk selalu gembol semoranti semoranti hablah hablah rumahs bombong ra sing manahipun ingkang bapa ing suka lima nger cernyatanipun kula menika dados mahaguru wonten ing pertawiyatan suka lima nembe menika perkawis menika dipun rembak dening anak Prabu Tridono menika tegesipun maduk anak Prabu menika ngatosaken dateng kawontenanipun pawiyatan ing suka lima inggih saking pangestu paduka anak Prabu ing Ngestina pawiyatan ing saka lima dinten sak mangketan sah rejo ngrembaka kathah para siswa-siswa ingkang sami kepengin dados santriipun ingkang bapa ing saka lima lajeng ngelmunipun ingkang bapa ing saka lima namung ewa semanten ugi kula caaken pranatan ingkang sampun paduka dawuh akan dateng ing bapa ing saka lima pranatan pranatan ingkang boten saged dipun terak dening sinten kemawon ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa menembanduna inggih kan pranatan ingkang ngangka sepisan Siswa lima, ingkang badhe minangka dados santri ing Begawan Durna mboten kenging langkungi yaswa ingkang sami dipun tetepaken. Mriki ngangka sepisan. Angka kalih. Mboten kenging kawula alit langkung-langkung kawula alit ingkang mboten gadahi bondo donya tekesipun kawula ingkang melarat. Menika mboten kenging dados siswa lima, mboten kenging sinau wonten ing pawiyatan lima, Menika mboten dipun parengaken. Angka salajengipun inggih menika Mboten nampi dateng tiang-tiang yang gadai cacat rogo. Tegesipun mboten jangkep. Akal budini pun mboten jangkep ragani pun. Mereka mboten kengeng melebut ponteng pertapanan utawi pawiatan soko limo. Mereka ugi sampun kulo cakakan, ger. Nyatani pun adan menika sampun kulo serat ponteng peranatan pawiatan yang soko limo. Ewa dene kasih kata ingin sami kepingin ngecep ngelmu dipun begawan durno. Ingin pun kumbayana menikah. Inggih. bapa menembang tulung aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nah, mangsa kala dinten samangke sampun anyaketi ambika. Inggih menika? Napa nggih Dipate? Pendaftaran, pendaftaran pawiyatan ing saka lima. Namung samangke ingkang dipun betahaken mboten sare kejawi namung kinten-kinten wonten kawan ewu siswa ing kedah madhep menika cantri saka lima. Ewas manten pranatan ing sampun padha dawaken menika ugi mboten badhe kula terjangkir. kula tetep badhe mestuti dawuh paduka anak Prabu Duryudana menawi sawon paduka dawuhaken bilih pawiyatan menika namung kagem tiang-tiang ingkang gadhahi brana picis tuwin tiang-tiang ingkang gadhahi turasing para her para luhur para priyayi mboten kenging tiang pidhak pejaraan wong loro saudon telu saurupan luwe-luwe wong kere kok ajeng sinau wonten ing pawiyatan saka lima sing anggo bayar cengele po menika kula ngertos milih sing menika tetep badhe kula caker menawi dados pranatring negari Ngastina menika, Nger. Anak Prabu Duryudana dereng ngantos paripersa pembal wacana. Sang Pramban Durna ngandika kathah-kathah tinampi ingkang putra negari Indra Ngastina Prabu Duryudana. Kedatenge wonten minggah madaning Datulaya menika to warnane. Putranipun kula Semar Badranaya ingkang angka ragil. kula Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindha sata metang anak karya cingak gang Samyo kula. Dewang Sumono aku. Oh iya, Ding. Liwang sumono ma diluwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Bagong padha kanthi harja sapraptamu. Nuwun pahit aming panisan lantunan tabet. Tinebena iki lho duni dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manusi nuwun. Yo. Wilujeng ring sambikala ingkang dadi sowan kula sanipun sinuwun Prabu Duryudana keparang kula ngaturaken sembah Sumengeming mangbekti kula konjo ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Tatumpu pangestuning sun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong Padarjo sak praptamu. Pangestunipun Darapati Sengkuni wilujeng bekti kula konjo nggih, Darapati. Iya iya tak bak tak tompo Bagong. Ah! Oh, Bagong kowe Padarjo, Bagong. Pangestunipun Prembandana wilujeng bekti kula konjo Prembandan. Oh iya iya. tak tampa pangestumu. Pangabaktimu tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayah ana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon perban. Loh, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niat kula. Oh iya wis kok nek pancen kowe diat marang anak Prabu Tirtana gage, matura, apa sediamu lan apa kang dadi panjang kamu? Bagong, wonten timbalan. ana wigati apa sowan apa saka karmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula konjo ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking pikajenganipun bapak ngutus kali kula babar pisan mboten nanging pancen menika niat kula piyambak iya kowe darbi niat apa menika ngaten sinuwun Kula menika nadan sampun sepuh. Ning kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula menika mesti diakali ale Petro kali Gareng. Wong salwangsa niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula. Wong salwangsa pembagian hasil niku kula mesti diapusi ale Petro kali Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere serono ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya niku kudune mboten ning dienggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentremane bebrayan agung. Bener Bagong. Nggih. Mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah. Mlebu sekolah menyang endi? Nang sekolah ana meneng kamar mandi. Aja kaya ngono aku takon tenan. Nggih. Teng pawiyatan luhur. Nang pawiyatan luhur. Nggih. Lah, gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku? Raden Werkudara pikantuk Banyu Suci Perwitasari niku saking Penemban Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking penemban Durna. Mula ora aneh nek penemban Durna niku didadoske maha guru. Maha guru wonten pawiyatan luhur soko 5. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswanya renten ing pawiyatan luhur soko 5. Kula mboten lumantar napa jenenge peraturan utawa peranatan kedah mendhet Napa niku? Kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng sinuwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembakan kalian Begawan Durna. Kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Soko 5 kanthi jurusan antar pulau antar provinsi menikah Mila ingkang sang menika sinuwun seru sangat panjuwun kula keparenga samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenan wong kula niku blas ora duwe ngelmu babar blas. SD kula ditokke mergo katoke gurune kula plotrokke. Nakal banget kula SD mbiyen. Iya. tenan. Lah sak niku lho mboten gadahi napa layang pasinaon sak ngandhaping payatan luhur, mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gablek, wong ora duwe brana picis, mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa kan sinum Prabu Dirudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing payatan luhur saka lima dening Maha Guru kula nggih menika Begawan Durna sinuwun. Boduna, wonten dawuh kan. Eh oh, ya ra sing manah kula monggo kula tri paring pangandikan piyambak. Oh, lho le, lho le, kula nyuwun wekdal iki, Ger. Kula semanggahaken. Turnaina panalingane lho majaring ratri. Linenggak janggani ro kapisanan. Aneng perang Bratayuda. king oh lole lole bakong wonten dawuh penemban malah saiki tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur soko lima ya ngono apa ora nggih penemban kula pengen sinau kula pengen dadi wong pinter kula pengen dadi wong sing duwe ilmu wong ora duwe ilmu wong ora kedunungan kepinteran iku mung di larapke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ilmu. Kula wis jelek. Kula kepengin kedunungan ngelmu mula ning nggih kniku kula niku wong sekang pang ora duwe. Mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur saka lima. Ning nggih niku kula ora duwe napa-napa. Kula mung duwe niat, kowe kula duwe krekat. kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur saka 5. ha haah, kuwi apik, kuwi apik. sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mong siji ya kuwi maton sregep sarta duwe krekat lan karekat jroning ati nggone kepengin gayuh ngelmu kuwi sangu ingkang becik sangu lan apik ning ngene ya bagong, apa ya mung cukup kaya ngono apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu oh saiki ora mung cukup kuwi bagong ora mung cukup kuwi sing ngecomang deleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh Brana Picis butuh Prabaya, butuh entuk sesulih, ngono. Ora mau sakepenake dhewe. Lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumahmu pawiyatan Sukolimo iki gone mbahmu apa piye? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora meneh apa-apa marang pawiyatan Sukolimo. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Nek kudu mbok pikir, aku menawa dadi maha guru ya bakal meneh ngelmu karo kowe. Ning ngelmuku ki ya ora ming tak wenehke tok. Ning kowe kudu menehi karo aku. mergo pawiyatan saka lima iki buta dibangun buta digedhekke lan apa-apa nyemino dadi srana pamulangan wujuding ilmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujuding iku kudu didadekake dituku sarana dhuwit ngono ora meh sampe nakmu dhewe kok kowe kudune ngeling kowe ngerti ya pawiyatan saka lima iki ora gampang lebening pawiyatan saka lima pawiyatan saka lima iki pawiyatan sing awake dhewe pawiyatan sing dhuwur dhewe payatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ana? Ora sampe namu dhewe, kowe ngerti? Weton pawiyatan saka 5 kuwi mara gake. Etungen Werkudara kae dadi satriyaning praja ing ora bisa piye ora ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ing ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan saka 5. Ning apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok. Ya ora, kae ya maringi apa-apa karo gapoko gurune. Mula rasa kepenakmu dhewe. Pranatan telung perkara ora mlebu kabeh. Siji, pawiyatan saka lima kuwi Umormu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ilmu, utekmu wis ora wis ora nyandak. Kowe diwenehi ilmu apa-apa ming plola-plola ora dong. Ngono. Kuwi siji angka loro. Pawiyatan saka lima kuwi sekolahane utawa pawiyatan para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe. Nek ming wong loro saudara sarupan kaya kowe iki sing arep nggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan saka lima kudu duwe duit. Ana kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingai-ingai. Piye-piye piye-piye. Ana? Gedhe-gedhene kowe meng utang mrana mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk kowe mati ngenes. Terus wis ora sandadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiyatan Sukolimo. kabeh ora bakal iso lakon? ora bakal iso lakon Lah mau ming anake Semar kok. Kowe kepengin gayo pawiyatan soka lima. Oh, nek cara aku wis ora pas, wis ora pas. Wis kana golek sinau pawiyatan sing gratis-gratis ana. Sing ora bayar ora bayar kana, sing ilmune ming ilmu. Maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiyatan soka lima, ngono. Kowe ora bakal iso bayar, wis to. Petungen. ibaratnya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutong itu lintang tangan kelakonnya cepak burungnya bakong naik caramu kaya yang ini ora bakal kelakon ora bakal kelakon woy kino dadati wong bodoh ya bodoh woy rasan dadak gaya dadati wong bodoh Mereka buatan dipun ngatenakan dak bakong mereka tuman. Orang nyawang karo kanan, orang nyawang karo gitu. wong melarat, wong orang duwe. Lalu arem gayoh. Tadi seswa neng pawiatan soko lima mereka ngibarati pun cecang untal cagak cebol. Kayu bulan butong itu ngelintang tangan kelakoni cepak murge. <sighs> Kula kok rumong so mesake ya karo bageng. Niat niku jane ya kudu ditanggapi kanggo nganggo na ati sing apik lho kakang Bremban. ampun ming sak kepenak sampean dhewe sampean le nyuwara ya wah upama niku Bagong niku wani karo sampean sampean wis dijangka endo ya sampean senengane ngeyel kok nek Bagong wani karo sampean sampean wis dijak gelut niku wau mergo sampean ling nyuwara ya nyocok ati tenan kajenge kajenge ora dingono ning kondak mremen Bagong ditompo, mergo welas terus engko gareng ya sinau gareng sinau teng pawiyatan Sukolimo gareng ditompo mergo kula kali sampean welas Terus mangkene gareng bakong apa dadi siswa payetan saka lima Petro ya melu. Wah, sekolahan ketekan Petro gareng bakong apa kelakon sekolahan kok bendina gara-gara? Apa kelakon bendina sekolahan lagune ming mendempe doan? Hmm? Apa kelakon ming tembang kangen? Ah, oh, kula ora gelem. Sekolah niku dinggo medarke ngelmu kok ming dinggo podang kuning gundul atas. samangke kados suri sampun kasengipun nggih neng nganti bagong meniki mboten trima mboten ajeng bagong ora trima arep sing garan piye apa arep sing menang piye apa apa mung loro saur don telu saur panika arep ora trima upama arep ora trima ora bakalan dena sing belani bakalan dena wong pinang-pinang oh nggih sampun neng ngoten monggo dipante tuwi dateng pawiyatan soko limo monggo kula dereaken bangsa borong indahipun pawiyatan soko limo kula borongaken bapa menembantu oh nggih nggih ngestaken padha lanange durna penyakit kau suaramu ngabangake kuping kowe nyias karo bagong dume bagong wong kere gedibal, bal 17 wong elek nyolok mripat hm kok napok cangkemmu kowe bebles ana ora wangun diku patulajan kowe penyakit kowe wong golek ilmu ki aja disawang perkara ora duwe duit karo wong kere karo wong piyayi Wong kene iki ya duwe hak golek ngelmu. Asu wae. Eh. Penyakit. Lara. Munggo aku wani karo kowe. Eh. Ajar. Penyakit to. Setan rata tanah. Hmm? Ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo. Oh, tendangi sisan. Tanggep kowe durna kowe. penyakit ben ora saiki abang ijo kuning murup kabeh ayo so cekel polisi aku nak jalane ngerusak traffic light Wong ora rasane wong ora duwe. Apa ya wong ora duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. apa ya wong melarat kaya aku kira entuk gayung ilmu. Kole banget banget beda-bedake. <laughs> banget banget gole beda-bedake. Loro <laughs> atiku. Nah, aku rap tekan semene. Ora arep tekan semene. Eh, Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. piye supaya aku iso nglakon penjangaku wong niatku ki ya suci tekan sekolah air batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ilmu tak nggo minteri wong bodho, tak nggo ngapusi wong bocorak ora. Meng tak nggo sang uripku ki aja nganti diombak-abek karo kahanan. Kok ana wong sing dedoya bantu karo Bagong, anakku sambat gareng Petruk. Meng to ah, ah, ah. apa do petuke padha kocluke wis ora ana blas ora ana sing iso tak ndelke semar ya kok nek tak sambati eh kowe ya kurang gawean kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi sesmo. wah wis iki nek ora ngatas karo dewaku ora bakal entuk pitulungan iki alah dewa dewa mbok paring kabeh pepadang tumraping bagong dewa iki bagong to weh iki nak ndara wis anggene to iya lah iya sing apik ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur ayo dodok empone wau lho ngajen ana oh iya ding Tak jebole iki, wis rusak iki kok. Mm, mm, wah. Menungso ra dadalan kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah kula nek cerita. Lah nek ora budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Astina. Lho, arep ngopo? Kula pengen dadi seswane Begawan Durna mlebet wonten pawiatan, luhur soka lima. Wo ngono ta? Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syarate wong mlebu pawiyatan soka lima siji, wonge ora kliwat uko umur, loro wonge ora kena melarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong melarat, wong ora duwe. Terus sesuk aku butuh duit butuh dinggo wewangunaning payatan saka limo supaya ngrembaka kabeh siswa dijaluki yuran kowe artok bayar nganggo cengelmu kuwi kok ngoten niku lara ati kula lah iya lah nggih lah wong pawiyatan ki ora ming saka lima tok pawiyatan ki pirang-pirang aning kula berkaca kali Dara Werku Dara niku entuk banyu suci perwitasari, saka Begawan Durna sing kandha sapa layang kabar kula maca teng harian ngamarta ngamarta detail kuwi unine nek ndara werku dalan niku entuk banyu suci niku saking durna durna kuwi ora menehi banyu suci perwitosari mung dadi jalaran ngono durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati mung durna nuduhke papane kuwi wae setemene isih ana dongeng liyane. Lah terus Kandara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kuwi ora kok Bapak Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning mergo saka culikaning Begawan Durna. nalika bapa Janaka kalah ulah prigeling jemparing karo ingkang aran Bambange Kalaya. Tumune nalika semana ditakoni karo Begawan Durna, yen to Kalaya kuwi duwe pusaka arane Ali-ali Ampal saka bektine ning eh, Kalaya karo Begawan Durna, ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Kalaya, ali-ali Ampal diwenehake. Neng ditugel drijine kalaya tekaning pati diagem Bapak Janaka mula drijine Bapak Janaka kae ana 6. Wah. 6. Iya. Wah. Lagi niki lho lho ngerti critane sampean. Salaman kok ora krasa lho. Tukul neng cedak jentik kae setemene drijine kalaya ning wis dat nyawiji marang astaning Bapak Janaka. Wah, ngono to. Iya. kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna, nanging kuwi akal liciking Begawan Durna. Mula aja banget-banget kowe percaya marung pawiyatan Soka Lima. Pawiyatan kono ki kebak apus-apus, Bagong. Wah. Untung rum mlebu aku. Untung rum ospek. Nang nganti wis ospek, cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ping pawiyatan kayangan. munggah ning kayangan. Kowe sinawa ning kono. Nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, lho, nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. Sip, ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis rampung-rampung. Ketemu Betara Narada, kula ajeng sekolah Betara Narada. Eh, ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Ah, wis anarkis. Ne ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik, nek nganggo tembung sing apik ora kena wong kok kowe malah diece. Kowe dina kaya bakal turno ya sak Siap. Munggah teng kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih, nganti sak lulusmu. Wah nggih. <laughs> Matur sembah nuwun mengen. Mengken nek pun lulus kula di napa? Diwudani. Wisuda. Oh, ding. Oh, Dewi Suda. Iya. Heeh. Pun nggih nganter mawon. Lah ya ayo karo aku aku bareng. Monggo kula dherekaken dalu wis asik iki. Awer kenceng karo doyong Pak Pak Pong, Pak Pak Pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Iki lah kok dadi bagong sewanane ing kayuwangan. Nggih, Bu Kulon. Kemarang kula nganterangen sembah, sumengeming mambek kula kunjuk Bu Kulon. Ya ya lon tampa. Pengis dulu tampan ngono ya bagong. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Karo sapa kita? Niki kalih Ndara Wisanggeni. Lho, Wisanggeni uga sowan ning kayangan. Iya, Kek. Aku ingkang sowan ngaturke bakti kunjuk kakek Nerada. Ah, ya ulun tampa. Pangestu ulun tampan ana ya Wisanggeni. Ana apa, Bagong? Blaka suta cekaos mboten ajeng kula rembak mumpung minger sing mboten cetha ning niki langsung napa sing dadi poking wigatine. Ya. Kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan kayuwangan Suralaya. Lho. Pawiyatan kayangan Suralaya kuwi ning dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan kayangan Suralaya. Wo ya kena. Ganteng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning wayatan Suralaya. Kita dudu turun dewa, kita dudu turuning Batara. Muduna ning jaken mengko mundak diusir dening para dewa iki pawiyatan ing pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa Bagong. Thank kowe dewa dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok jelas. merga sampean paling pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dinggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar eh Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos wetu eh kok sik kok kese ajandir kaya ngono. Ayo Wang Sulan. Kaisang Wang Esmargi. Ah, ngawur. Ismoy, eh, ah Ismoy. Eh, Cerita sing wis wantas mebar saing dengan Jakarta Raya mbiyen Sang Hyang Batara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekotawati kuwi anak-anak ndok. Ndok kuwi dadi telung putra. Siji kulite dadi ya kuwi Tejo Mantri. Terus kuningane dadi Ismaya. Terus kuningane dadi Manikmaya. Hmm? Telu kuwi tak andane. Telu kuwi sing tareki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Hus. Ah, sembrono ki ulun ki beda. Ah, nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa tu? Iya nanging sejatine kita ki dua ora ana sejati sejatine. Tak tampa ora. Ora tak tampa dicalono aku ngamuk nang kayangan. Nek nak tak tampa selamat kowe sak keluargamu. Wah, well, lah iki Iki kepengin dadi siswa ning wayatan kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa ya? Eta ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ra duwe apa-apa. Aku ya meng wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu nang payatan kayangan Surabaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagat Girinata. Ah, satakon takonan. Totompo ora? Engko Sang Hyang Manik waya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun. Manik Maya ki Sang Hyang Bathara Guru. Ah, gene meng guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa, ngono. Bathara Guru sapa? So Ya manik moyo, manik moyo ki adine ismoyo. Nek kowe sampean ngendika Dek manik? Iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake ismoyo, nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae. Mengko Mas manik wis nrimo kok. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kok yen kuwalat piye? Wah, iki lek ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Barang kene keras kono ora piye-piye. Oh, aru gile ngeraske. Apa kuwi? Tompo para. Kego seko ora tompo diten. Eh, bakal ajan. Eh, sabar, sabar. Sabar. Sabar, sabar. Ulun tompo, ulun tompo. Syukur, ngono lho. ning ana syarate nggih pripun kudu tertib marang pernatan pawiyatan suralaya nggih sasuwene dadi siswa pawiyatan suralaya mboyakena mangan wohing dami oh siap kula mboten mboten beto patmi wohing dami oh nggih wohing dami niku napa ya beras manamu yang pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. oke lah masalah namanya yang pelemnya e kula ini seneng jambu kula ya seneng Aku lho nek mangan jambu sak uler kok. Wah. Saking nekatku lho, iya ya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincer saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning kaitan Suralaya. Nggih. Engko ya wis paripurna nggon kita sinau ning pawiyatan Suralaya, kita dikeparakake undur ana ing jagat ora tetep ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago, sago. ing yang sepisan kita bakal ditompo dening ya kuwi guru kita yang bakal memulang ngelmu dasar dasari ngelmu ya kuwi sang yang yomo dipati ngelmu dasari ngelmu soko wayatan suraya kepiye carane nguncat ke nyawa ke barengan temi traffic light loh ini Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau es eh, ora ora wis. Es eh, kan ono iki mau ya dinggo. Ben kowe iki madhep mantep. Ndono wis anggeni piye Bagong? kula dintosi nggih. Iya iso aja kuwatir. Tawa-tawati sak suwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan. Iya sing ati-ati. Ndak salah di absen. Iya iya. Pon kula tak eh sayo karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Eh, nggih, matur sembah nuwun ah. kula. Kakang Meremban, pripun Dewa Teh? Layang-layang kabar pundi-pundi sami ngabaraken nek Bagong pun purna ngenon nyecep ngelmu malah sajai pawiyatanipun boten pawiyatan baen-baen. Lho. Pawiyatan kayiwangan Kakang Meremban. Adi. Tolak ana ing pawiyatan Sukalima kamati tampa, ing pawiyatan kayangan mongko kuwi pawiyataning para Jawa to. Pawiyataning paya para pinter, pawiyataning para her-her. Ing eh, pancen wah ngelmune ora iso diungkuli Depate. Lah mripun? Malah sajake Bagong kaya nyolok mata paningaling para-para ing sambil gawon ing pawiyatan Sukalima Kakang Mremban. Oh, wis ora pati duga mana. aja nganti ana ingkang ngesorke kekuwataning Begawan Durna. Aja nganti ana ingkang ngalahake marang kepinteraning Begawan Durna minangka dadi mahaguru ana ing pewiyatan Sukalima kebareng sampeyan. Kurawa diketapke. Karang kadempel dibyuki batang saita Bagong golek dipateni. Oh nggih, monggo kula dherekaken Kakang Merba. Dicem madaning karang kadempel. Gegawangan wonten ing padone netra kuwi ora semar Badranaya. amung citrane ingkang putra kelurah Bagong. Angrantu dateng suwaning ingkang putra. Pocap dadak sakleng mangke dadya geger sangya para kawula, sakarang kadempel, samyalok yen to kelurah Bagong wis kondur marang karang kadempel. Dadi guragapan penggaring kelurah Nayanta kanjele karo Norisang Esmo ya wau. Ah, ah, anakku wis bali bagong. Bapak, bapak, kowe pancen senopati. <laughs> Wah, melebu malah. kena tekdon. Tekno wae tekdon, tekdon. Eh, Bagong, Mbak, eh sandanganmu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Eh. Busana wisuda. Heeh. Aku wis diwisuda kanthi nilai ngemot oh, kumlot. Kumlot. Nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan kayangan, Pak. aku saiki gelare ya maha guru pak wah syukur so amen ah, ah gareng petruk iki dadi conto nadyan hmm, wong sekeng wong ora duwe ning waton duwe niat duwe tekad mergo tekad kuwi pok ing karep eh sawangen hmm, adimu wis duwe titel heeh aku wis S3 wah amhum wah syukur so SSM SSN ha huh? SSN SSN apa Suseno. susena sarjana seni sarjana seni mhum weh syukur kuwi ora gampang kudu deskripsi apa deskripsi nulis sokah kuwi lho skripsi skripsi ora deskripsi wah mhum kok petok skripsi Pak aku nulis tatanan baru dalam dunia pandemi pandemi eh? pandemi pandemi pak lolos aku entuk biji Ha, ah, pak hmm, hmm. aku udah cita-cita pak cita-citamu apa cita-cita aku Bora aku iki wis duwe titel iku ora sok sembrono, Gong. Duwe titel iki ora kena lucu. Waduh, anak ora usah titel wae aku. Aku ki wong sembrono ya ning pintere iki diketokke. Aku ndek cita-cita pengen bangun pawiatan Karang Kadempel. Pak, Bapak mengestoni ya, Mir. Eh, tak pengestoni ora piye. Eh. pengestone. Matur sembah nuwun, Pak. Eh, iya, iya. Eh, Nengok kasing wong ora seneng gandeng kowe iki. Ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe gegayuan pengin bangun pawiyatan karang kadempel. Contone ketok ngeglo sumebar aku dhewe krungu Oh, sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan kayuwangan kowe pengin mlebu ning pawiyatan ngendi? Soko 5. Lah, sing duwe soko 5 sajake ora seneng nek kowe arep mbangun pawiyatan karang kadempel bakal eh ngendih marang kuncaraning pawiyatan soko 5. Mula terus sampeyan awur-awur goleki karo kowe kepengin mateni karo kowe. Wah lah. Durna. Heeh. utang loro nyaur loro utang wirang nyaur wirang pak wah wah wis pripun den kula dibantu mestine kowe bakal tak bantu ora usah kuwatir yen durna ora trima kowe dadi mahaguru mergo wis weton pawitan kayuwangan aku ing bakal bantu karo kowe bagong carane durna ora orane bakal wani karo kowe ning gongke karo akeh soto kurawa maju aku manjeng ana awakmu kowe ora bakal kena apa-apa kowe ora bakal terdas di tamani pusaka ora bakal iso tekaning mati mergo saka aku gagah wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasah lole lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan saka limo, aku arep bangun pawiyatan karang kadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk santri, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan saka limo. Ha? Ora terus sampe ora-ora. Bagong sebagai maha guru pawiyatan karang kadempel, aku mengkari manut kasar wani alus yo wani wen jalong jalo iki pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Premban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukolimo karo jenenging pawiyatan Karang Kadempel. Nggih diundhakke. Diundhakke carane memulang ilmu, ilmu sing pancen ora kapi kanggo para siswa aja kok jo sampeyan gunake cara-carane wong ora bener. Adu atos sing balung leting kulit. Niku nek cara kula ora gathuk, ora mathuk. Ngaten Dek Patik, nggih. Wangsul mawon, Dek Monggo kakang menembang. kula kandhane nek saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Eh syukur-syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa Semar? Eh anak kula pun diwisuda. Pun rampung gene necep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayuwangan. Lho lho lho edan. Eh lah yen ngono aku melu mangayu bagio. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Aneh sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh ku. Apa kon pinter terus atene ora gayeng? Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Ha ah, nggih. Niki manut karo sutradara. anak kula kepengin bangun pawiatan karang kadempel pawiyatan sing ora pilih kasih tegese eh, sinten kemawon boten ngomongaken piyayi tiang loro saudon telu saurupan tidak pejaraan jalmawanan nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiatan karang kadempel mriki syukur yen to pancen kaya mengkono nggih ngelmu ngelmu ngelmuning tiang gesang soho dipun dasari mawi agomo ingkeng bebles tekaning lahir batos kapet kapi tadosan dateng pangwasaning gusti lumantar ngelmu ngelmu agami ini eh, ku sing ajeng di lakoni dening anak kulo bagong warku doro piye au sarujuk Arjuna piye kula inggih sarujuk kok yen to pancen mengkono bagong rungokno dawing nata Ndarawati tak pengestoni anakku sarujuk muga-muga enggang wujud pawiyatan karang kadempel matur sembah nuwun sinuwun